ndabaramutse mwebwe mwese mwatoye kumviza radio isanganiro kaze muri no makuru muri rurimi rw'ikirundi duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ibinyamakuru bikora ku mbuga ngurukana bumenye bisabwa kubahiriza amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru Nestor Bankumukunzi arongoye urwego rujeje gucungera ibinyamakuru sense yabishikije mu nama kuri no wa gatatu kubarongoye ivyo binyamakuru umwana umwe yaraye yahitanywe n'igisasu ntezwa minwe kugacimbira gacimbiri idengo ni mu ntara murambya umubyeyi w'uyu mwana akabari imbere y'inyamiramabi akorerwe ah, dosiye kubera atasubije ikigwanisho mu gihe abanyagihugu bahimirizwa kubisubiza ku bugombe bwabo isuku rike gibonekeza mu mazu y'uburiro n'ubunywero aho ni muri karita makarita atandukanye mu ntara n'igisagara ca Ngozi ngo vyatumye ayo mazu yugagwa muraja kuvyumva muri ano makuru muri bucana yandi y'imvugo iremesha tuja kubabwira kumyibutsa ihamagarira abantu kugumya ururimi ngo bifasha gukomeza umuco wo kutihuta kuvuga umuhinga akaba n'umunyeshamakuru Jerome Niyonzima akora mu gisata cyo gutatura matati amatati yaciye mu ngimba agahamagarira abantu kwisunga iyo myibutsa mu buhinga bw'ibyuma Eric Uwimana ano makuru mugiye kuyashikirizwa na Jean Marie Mayonga tubaha ikaze mu nama n'abarongo ivyo binyamakuru kuri wa gatatu Nestor Bankumukunzi arongora urwo rwego agahamagarira nyabuna abarongo ivyo binyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi kuba hafi abakozi babo uwo arongoye urwo rwego agahamagarira kandi ivyo binyamakuru gukora inkuru ziteza imbere umunyagihugu w'igihugu tega amatwi Nestor Bankumukunzi arongoye urwego CNC ibinyamakuru bikorera ku rubuga eh, ngurukanabumenyi ntibyahawe ikibanza gikwiye gushikaho no mu itegeko rigenga ibinyamakuru bisa n'ibyafashwe ukwabyo bitahawe ikibanza gikwiye nk'uko biri ku binyamakuru nka televiziyo nka radiyo canke ibinyamakuru byandika ikindi ni uko twasanze hariho benshi mu basanzwe batanga amakuru aciye muri iyo nzira yo ku rubuga rwa interineti internet usanga batazwi n'iki kigo kijejwe no gukurikirana ingene ibinyamakuru bikora maze ugasanga na ya karata ndangamenyeshamakuru nayo bafise eh, kuko usanga batazwi ikindi ni uko twasanze abo o kaza gukora ataruhusha basabye baca bivanga n'abo basanzwe bakora bazwi bubahirije itegeko iyi nama rero abo o boba batiyanikishije boba ibyo ivyo ibinyamakuru byabo tubaha akaryo ko kumenya ko ari ngombwa ko bimenyekanisha hanyuma rero eh, inama kandi turaza kurabira hamwe umuti mwiza kugira ngo igisata cy'abamenyeshamakuru bakorera ku rubuga ngurukanabumenyi bashobore kugira nabo icyo baterereye mu ntumbero y'uko uh, umwuga wo kumenyesha amakuru dufatiye kuri Gisata wogira ico ufashije abenegihugu bakeneye kuronka amakuru wogira ico ufashije no mu iterambere ariko twaboneyeho n'akaryo ko kubasaba yuko nabo bogira icyo bafashije kugira ngo wa mugambi w'iterambere w'igihugu bagira icyo batereye kugira ngo ushobore kujya mu ngiro Nestor Banga umukunzi ajejwe urwego ruje gucungira ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC mwijanye n'agateka ka muntu igenekerezo rya 10 kigarama u Burundi buzifatanya n'amakungu mu guhimbaza isabukuru y'imyaka 72 heze hemejwe umusimuza mpuzamakungu wari wa gateka kazina muntu cyahungabanije amahangiro y'isi yose yari yiyemeje gushika ko kanatsinda ntitwanayashitse ko mu gihe hoba hakiri ubusumbasumbane gukumirana hamwe no kwinubana uwo munsi nakajyo keza ko gusubira kwemeza akamaro k'agateka kazina muntu abantu bose bifuza gushimangira kuri ako kamaro ko gushigikirana kw'ibihugu byo ku isi yose no kwibukanya ko hari ibyo duhurira ko kandi dusangiye n'ubuntu nk'ibiremwa muntu uburundi bwarashoboye gutunganya neza amatora mu mwidegemvyo mu muco no mu mutekano ntangere byatumye hashigwaho inzego nshasha zemewe n'amakungu n'ikimenyamenya inama ijejwe umutekano ku isi yaraye ifashe ingingo yo gukura uburundi ku rutonde rw'ibihugu bifise ibibazo bya politiki ngaha iwacu ibirori nyamukuru vyo guhimba guhimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu wari hagati y'akazi na muntu bizobera mu ntara ya bujumbura ku mugwa mukuru wa komine nyabiraba ku igenekerezo rya cumi kigarama ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku civugo kivuga kiti duharanire hagati y'akazi na muntu mu guhangana n'ikiza coronavirus Umushkiranganji Imerde Sabushimike dutandukira amakuru ajanye n'umutekano hari umwana yarayapfuye yahitanywe n'igisasu ntezwa ntoke caturikiye mu nzu aho kwa atora ibiharage iryo bara iryo bara rikaba ryabereye ku gacimbiri dengo mutumba burenza ni muri zone na commune Kiganda ntaramuramvya mustanteri wa commune Kiganda ndi kubgayo Omer aremeza ayo makuru akavuga ko se uyu mwana ubari imbere y’inyamira mabi kugira akorerwe dossier kuko atasubije igwanisho kandi intwaro yarahimirije abanyagihugu bose batunze ibigwanisho kubisubiza ku bugombe bwabo ntiyabikora uwo mutware akagabisha bose batasubije ibigwanisho ko bafashwe bazohanwa vy'akarorero inkuru dukesha mugenzi wacu Arthur Kavabushi tukiri mu by'umutekano umugabo nyene azwi kwizina rya Michel Habonimana w'imyaka mirongo itandatu yarayishwe atewe grenade muri ijoro ryakeye ku mutumba gasebeyi rirare komine bugande ntara cibitoke amakuru ava mu wajejwe intwaro amenyesha ko hari nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro aho abanyagihugu bumva iyo grenade iturikira ku ishure nshingiro rya mbubi bagiye kuraba basanga n'umunyezamu wo kuri iryo shure mustanteri wa komine buganda Pamphile Hakizimana avuga ko iyo yishwe aho ngo ni umurozi ku mutware bw'amatohoza akaba yatanguye kugira ngo hamenyekane abamugandaguye hakizimana Pamphile akaba yaciye agirisha inama yo guhumuriza kandi ibyo basabwa barabihejeje kubikora. Desire Ndayisaba ajejwe isuku mu ntara Ngozi avuga ko musaniro wa commune Ngozi aherutse gushiraho umugwi ujejwe gukurikirana ico gikorwa ko rero uwuzi ko yahejeje yo witura bakaja kumurabira basanze akwije bakamugururira nayo mu gihe bidakwiye hakaguma hugawe inkuru ya Apollinaire Muzagara Mwisekeza rimaze iminsi rigirwa n'abajeje intwaro ibice hafi 70% by'ubunywero n'uburiro bubayabaye bwarugawe kubera isuku rike byarangwa aho hantu mu tuzu twasugumwe mu bikoresho ku mubiri no mu vyambagwa by'abakozi bamwe bamwe abo bugariwe rero benshi bavuga ko bahejeje gutunganya ivyo bibanza hakurikijwe ivyo basabwe izirenda isaba ajejwe isuku mu ntara ya ngozi amenyesha ko musitanteri w'iyo komine yashyizeho umugwi ugizwe n'abantu batanu bava mu bisata bitandukanye nk'amagara y'abantu isuku igipolisi cyo gukinga impanuka hamwe n'abajeje intwaro bajejwe ico gikorwa abazi ko bakoze ibyo basabwe wo kwitura uwo mugwi usanzwe urongowe n'uwo Desire Ndayisaba ubasanze baratunganije neza ibyo basabwe babugururi bakamenyesha ko hari abaremesha kiyago 3 na batandatu n'abakuru b'amakartier baronkejwe inyigisho bari bagenza kugenzura amazu yose y'uburiro ubunywero n'amahoteli yo mu gisagara ca ngozi kugira batange raporo gutyo mw'ico gisagara kirangwemwo isuku ingozi ponari muzagara radio isanganiro ngo mu nyubako zitandukanye za kaminuza bagasaba yuko uwo korwa bataraterwa n'indwara zituruka ku isuku rike Omer Nduwayo yaruteguriye iyo nkuru nta bombo rishobora kuzana amazi nk'abantu baza ko amazi aterana nk'ibintu by'amatuwarete amagahorira ayo mazi asuma ndetse avugwa n'abo banyagihugu aseseka avuye mu muringoti wamenetse uri mu mufurego ukingira ibarabara ryikirirwa UNESCO ryubakishije amabuye pave mu rurimi rw'igifaransa ku ruhande rw'iburyo umanuka mu nyakabiga utanguye gushikira amazu imbere y'inyubako za kaminuza y'u Burundi abatuhasanze bibaza ko uwo muringoti wamenetse woba utwara imyanda yo mu tuzu twa sugumwe no mu bwogero bwo muri ibyo bigo vya kaminuza kaminuza rero numvise bavuga ngo ni amazi y'imishafu ava ngaho muri kampi isatsamwo y'ikirarugari hariho n'uwundi umubose yaciye kuyaraba ngaho yari mu modoka yarambaza ati ahantu hari tiyo yameneshe nice ntamwereka rero gusa ubu ntacu mbona bakoze iryo tiyo mu bisanzwe cye naciye ngaho asanga ryarameneshe uko nyene mbwa nta mazi yacamo ngaho ndamaze indwi zitatu ubusanzwe je ndiko ndaraba riramaze nk'ikiringo kirenga nk'indwi ko haraciye igihe ubwa mbere batarafurura ngo bakoremo utwo vyavdudubiza muri ibyo byatsi ubusanzwe je sinshobora kumenya ko ntobahabaye kurumva umuntu kose muremure umugore urabona ko bitarabika neza aya mazi genda ashobora kuba nkenerana kuba bashobora kubabaye indani muri kampisi biboneka ko iyo baba idakumenera muri ubwo bwo mu ibarabarwo kugira bice bitera bigenda mu butero kimwe n'ibindi ava mu madushe muri sirabe akaza konona imiserege agisida y'amazi yamate yamwibara hose sinongene bisigura twobandanye tukayarondera ingene yaje abo banyagihugu basaba ko uwo muringoti wokogwa bibaye ngombwa ugasubirizwa kugira boye kuzoterwa n'indwara ziturutse ku isuku rike make kubera ko aya mazi je sinzi gukora amazi aya mazi ni ashobora kuba ari amazi nko mu matuwarete nk'ahantu hama akaza guhurira ahantu hamwe mugabo yavuye ahantu hatandukanye mu matuwarete mu madushe ubundi kwaruka ko imicafu ikapora abana bica imbere y'amaresitora niho bafungurira abantu kandi iyo deresi nziza uri kurabyuma abo banyagihugu bakavuga ko hoba haheze indwi canke indwi n'inusu uwo muringoti umenetse vuga undemeshe imyibutsa ihamagarira abantu kugumya ururimi ngo irafasha abantu gukomeza umuco wo kutihuta kuvuga Jerome Niyonzima umenyesha makuru akora mu gisata cyo gutatura amatati bidaciye mu ngimba avuga ko bigira akamaro ngo kuko iyo imvugo iba iremesha igatuma abantu barema agamagarira abantu kwisunga iyo myibutsa mu gushikiriza ibyumviro byabo mu ntumbero yo kwirinda ingaruka zishobora kwaduka mu gihe hakoreshwa imvugo ikaburira abantu kugumuka aho muco yabiduteguriye amajambo ashikirizwa hirya no hino akenshi aba arimwo imyibutsa Jerome Niyonzima umumenyesha makuru akora mu gisata cyo gutatura amatati bidaciye mu ngimba asigura ko imyibutsa yahamagarira abantu kugumya ururimi ifise ibiyiranga hariho imyibutsa itsimbataza umuco wo kudahuruduka mu mvugo ibiranga iyo myibutsa mbere muri iyo myibutsa agace ka mbere kerekana iyo wihuse kuvuga agace ka kabiri kagaca kaza kwerekana ingaruka mbi zishobora gushikira uwo muntu yihuse kuvuga canke umugwi wiwe hanyuma hagaca haba rero ikindi gice kigira kabiri kiranga iyo myibutsa ni uko hashobora kuba umwibutsa muri kino gihe mu nyuma naho wubatswe werekana iyo witonze mu kuvuga ingene ushobora kugira ingaruka nziza nk'akarorero iyo bavuze bati imvugira kuyamara y'umugabo ikundwa na bake ni ukuvuga bariko barerekana uyu muntu ingaruka urumva uri nko mu mugwi mudasangiye umugwi yari yishyizemo uyu mugwi wanyu ko ari ruhebwa ko muri babi hanyuma akakumva imvugo yawe ngene iremesha agaca avuga ati kumbe babandi bo muri wa mugwi wose si babi agaca akuramo akarorero mbere akanakwigirako iruhande yuko bashobora kukwigira ko wewe ukoresha iyo mvugo nuko nabo bashobora gufata yuko nk’ibyo bahora ko byose ari binyoma bagashobora gufata bati icyo ciyumviro babafise ko canke iyo ngendo yo kubiyumvira nabi irafuditse kumva birashobora no gufasha guta gutatura amatati buhoro buhoro kubera gusa imvugo iremesha igiye iraza arerekana ingene hashobora kwaduka amatati mu gihe mu mvugo isungwa imyibutsa ihamagarira abantu kutihangana nk'akarorero uzokumva abantu bavuga ngo ikinyoni kigurutse kitavuze bacita icana ukamenga ni itegeko ave havuze n'iyo bidakenewe ugasanga umuntu arandamukiye kuvuga ni hamwe bacavuga ngo yavuze ibyo yari guhora yahereje ku byo yari gutangurira ko yatanguriye ku byo yari guhereza ko nayo badafite ibyo avuga bitomoye akavuga ati singena ntabivuze canke ugasanga hari imyibutsa ivuga ngo hakunigwa n'ijambo wonigwa bariye urumva ko iyo mvugo nk'iyo irakeburira umuntu kwihuta kuvuga no kurinda kuvuga ijambo iryo ari ryo ryose mugabo yo nyine ubwayo haza harimwo n'igikenye kuko avuga ati “Hakunda bihora bapfuma banyica n'icyo gihe birashobora no guca bikwega ingorane n'amatati hagati y'abantu Jerome Niyonzima amagarira abantu kwisunga imyibutsa ihamagarira abantu kwigengesera mu mvugo ngo kuko ari uburyo bwiza bwo kugwanya amabi y'ikivunga amenyesha ko amabi yose atangurira mu mvugo tugushimire Ornera Muco hamwe n'umutumire wanyu akabari ari nayo ikinkuru ikisozerano makuru ariko rero ko atashoboye kudukurikira tucyatangura mu nkundire so ndayubutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize mwabyumvise ko ibimenyesha makuru bikora ku mbuga ngurukana bumenye bisabwa kubahiriza amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru umukuru w'urwego sense Nestor Bankumukunzi mwumvise aho hari mu nama nabo ajejwe ibyo binyamakuru umutekano umwana umwe niwe yarahitanywe n'igisasu ntiheza ntoki kugacimbira idengo ntaramurambya umubyeyi w'uyo mwana akaba ari imbere y'inyamiramabi kugira ngo akorerwe dosiye kubera atasubije ikigwanisho mu n'isuku twababwiye ibijyanye n'isuku gibonekeza amazu y'ubunywero n'uburiro mu makartier atandukanye mu gisagara cangozi nzi ko banyanka evariste yarahagariye ano makuru jean marie mayonga nije nariko ndabashikiriza dusubire twifuriza akayabagu ku bamaze gushikaho bafungurira batabironka nabo mwihangane mugire umunsi mwiza murakoze